وسلم أبي ينفان وومين كتك كوني أنا كواه رومة katika mahaba iliyoko baina yao na kuoneana kwao huruma kupendana kusaidiana kuoneana kila mmoja akamwonea mwenzake jambo zito likawa ni zito kwake wakapiga mfano mathalul mu'minina mfano wa waumini fi tawadihim katika kupendana kwao tawad kupendana na hii yaonyesha namna gani Uislamu umehimiza jambo ya Waislamu kupendana wao kwa wao na kuwa wasimame kama mwili mmoja watarahumihim na katika kuoneana kwao huruma kwa hiyo waoneane huruma baadhi ya wao kwa wengine kwa sababu ya undugu wa Uislamu wala sio kwa sababu yoyote nyingine وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا سيديانا baadhi ya wao kwa wengine wanapopatikana na kile kinachohitaji msaada مثل الجسد mfano wake ni kama mfano wa kiwiliwili kiwiliwili kina viungo ndio mfano wa Muislamu na ndugu yake Muislamu na ule undugu walionao baina yao إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إذا اشتكى منه عضو kiungo katika ule mwili kikiwa na maradhi ishtaka maana kina ugonjwa na maradhi chaumwa kiungo chochote katika mwili تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى utakuta mwili mzima kwa ule uchungu kile kiungo kimoja kinachosikia ni kama vile viungo vyaitana baadhi yake kwa vingine ili vishirikiane katika yale maumivu kwa hiyo ikawa vile viungo vyote vyakesha pamoja lianna alama yamna'u min annaum so mtu akihisi maumivu ule usingizi ukosa tena ukamwona ghafla amepandwa na homa bimaana nyuzi za joto zimepanda katika mwili wake lianna faqda an-nawm yuthiruha kule kukosa usingizi kuleta homa والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد ما ناكل هو وإسلامه يسي muislamu aisi uchungu wa muislamu mwenzake na dhiki aliyokuwa nayo akawa ni wenye kusaidiana na kushirikiana katika kuondoleana ile dhiki mfano wake ni kama mwili kiungo kikiumwa pengine mtu au mwanajino peke yake lakini halali kwani siungeliwacha lile jino likauma kivyake kisha mwili mwingine ukalala uwezi ama kidole tu kikamuuma mtu halali angalia mfano wa ajabu aliyokuja mtume sallallahu alaihi wasallam tena halali kikweli apate usingizi kwa nini jino la niuma sana au kidole cha niuma au najipu na lile jipu liko sehemu fulani pengine labda kwenye mguu kwenye mkono lakini mwili mzima ule utashirikiana katika dini na hii ni kama kutanabaisha sisi waislamu kuwa jambo letu liwe moja imana mmoja akiwa ana matatizo basi na wenzake pia usimame pamoja na yeye jambo ambalo limeondolewa na uhizbia hakuna jambo liloharibu na kutia udhaifu katika dini yetu kama kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ukaona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali sana sana dhidi ya bid'a sababu hizi ndio zilizowagawa waislamu na leo kila kukicha utaona ahzab aina mbalimbali ikhwanul muslimin tablighiyun hizb tahrir hizbu kadha mahizbi wamekuwa wengi wakakataa kurudi kama alivyokuwa mtume sallam na masahaba wake na hili likasababisha kuwa leo waweza kuona waislamu katika nchi fulani wateseka wengine habari hawana bali huko mbali pengine mtu aishi na ndugu yake muislamu waswa hajui habari zake wala hana habari naye jirani aweza kuwa mtu na jirani yake wala hataki kujua habari zake wala hamjali jirani wallahu musta'an Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga mifano kama hii ili kukaribisha ile fahamu na subhanallah ukiangalia waona ufahamu yani waona mfano uko hai kabisa kama vile kiwiliwili kikiumwa sehemu mwili mzima haulali hivyo hivyo ndio wanavyotakana waislamu wao kwa hiyo watakana waislamu wana ihtimam baadhi ya wao kwa wengine katika mambo yao yote الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى سيما وهذه المعاني السامية ليست مختصة بطبقة من الناس بل تشمل جميع طبقاتهم maana matukufu kama haya iliyo katika hadithi hii hayahusishwi kwa tabaka fulani la watu bali waingia ndani yake waislamu wote kwa matabaka mbalimbali al-aghniya wal-fuqara wal-asihha wal-marda wal-khadam wal-makhdumin matajiri kwa mafakiri walio na siha zao na afya zao na wagonjwa wafanyikazi na wale wanaotumikiwa وإذا استمسك المؤمنون بها تحققت المصلحة للجميع na waumini wakishikamana na mafunzo haya mtume sallam maslaha yatapatikana kwa watu wote وباب حفظ الحقوق باب عظيم تترتب عليه خيرات متنوعة نهم لانغو وكتشونغ هكي زوات نملانغو عظيم أمبو نتيجة يكي نخيري أين مبالي مبالي نينجي بقتكانا وآثار مباركة آثار زني بركة لنياكي يفوز بها من أدى هذه الحقوق في دنياه وأخرى إذا بارك أتجشندي يولي أن يتكليز حق زواته هذا دنياني نكشف آخرا ومن ذلك أن أداء أداء حقوق العمال يترتب عليها من المصالح والمنافع والخيرات نكتك هاي نكوها كوليكو تكليزا حق إذا وفنكازي نتيجة هو كنا مصلحة مينجي باتكانا نمنفاء نخير كبوة تيسر الأرزاق انشراح الصدور وتيسر الأمور والعون والتوفيق والتسديد من رب العالمين ndani yake kuna kuepesishiwa riziki bimaana yule ambaye awaangalia haki zao wafanyikazi wake Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kupoteza ule wema wake bali na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi katika riziki yake kuona amebarikiwa wanshirahu sudur bila shaka yule anayefanya wema hupata ukunjufu na utulivu katika moyo wa ajabu sana na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu aliona katika maisha yake kwa kuna jambo la kheri ukilifanya wakuta Allah subhanahu wa ta'ala akupa utulivu sana sijui kwa nini binadamu akimbilia kwenye maasi wakati maasi akiyafanya hapo hapo kinachofuata ni dhiki katika moyo wake na huku katika taa kila akifanya taa azidi kupata ukunjufu katika moyo wake na utulivu lakini atawacha hili la utulivu atakwenda kufuata la dhiki wallahu musta'an. watayassuru al-umur ukamwona mtu mambo yake yamewepesika na yamekuwa sahali kwa sababu ya kutekeleza haki za watu Allah pia yeye amfanyia wepesi mambo yake والعون والتوفيق والتسديد من رب العالمين kupata مساعدة وتوفيق tawfik akaongozwa katika usawa na Allah subhanahu wa ta'ala ويترتب على ذلك إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء بل يفكي امبكا دعاء يلي انا يوانغاليا فيزوري وفني كازي واكي نكواب حقي زاو اكي مومبا الله سبحانه وتعالى هم تكبريا دعاياك الى غير ذلك من المصالح مصالح مين جبت كان نهيل لك واكبلي ودعاياك تتليون ان شاء الله تعالى كتكيدي حديث نيفو يا والي واتو waliokuwa safarini wakaingiliwa na usiku wakaingia pangoni wakafunikwa na jiwe yule mmoja aliyetekeleza haki ya mfanyikazi wake namna gani imekuwa ni sababu kwa uwezo wa Allah kufungua ile njia ili waweze kutoka na hii hadithi kama nilivyotajia ni ndefu kiasi takuja kuieleza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja باذن نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك